الموج يذكي الموج إذانا بإعصاري في ظلم طوفان وفي Kada se proširila vijest na Uhudu da je preselio poslanik sa selem, da je poginuo, pa ljudi pošli da bježe, nastala je panika, šta je rekao Enes ibn Nadr? Ljudima koji su bježali, kuda bježite? Pa kaže, preselio je poslanik, poginuo je. Pa kaže, pa šta vi čekate posle njega? Šta očekujete posle njegove smrti? Vratite se i poginite za ono za što je on poginuo. On poginuo, vi bježite. Zar ste zadovoljni s tim? Dakle, to je istinsko razumijevanje dina i spremnosti da se žrtvuje za Allahu din. Allah je moćan da istog ovog trenutka kaže Islamu budi sudija na zemlji i biće. Nema sumnje u to nimalo. Ali Allah, braćo, hoće preko njegovih iskrenih robova da se desi ta promjena. I ti čovječe koji si promijenio svoju vlastitu stvarnost i unutrašnjost, ti si zadužen da promijeniš stvarnost svijeta. Stvarnost Dunjaluka onako kako su ga promijenili ashabi. I nema izlaza, vallahi, nema izlaza iz ovog stanja, gurbetluka i usamljenosti i poniženja bez istinske žrtve. Studio Sebil vam predstavlja audio izdanje Bajramsku hutku 1422. godine pod nazivom Značaj žrtve u ime Allaha predavača Abdusameda Bušatlića. في زراع أشراري حتى إذا ما قيل يا أرض ابلعي شرا تقلع سماء أسرفت في زراع أشراري بل واستوت Draga i poštovana braćo, dragi vjernici, u ovom velikom danu, Mubarek danu koji se naziva Jomun Nahr, ili dan žrtve, čija je vrijednost nama svima poznata, jer je to dan u kojem muslimani pokazuju i potvrđuju svoju spremnost na žrtvu u ime Allaha Đalešanuhu i svoju zahvalnost izražavaju gospodaru svjetova na njegovim nijametima i na njegovim blagodatima, potvrđujući na taj način robovanje samo njemu i pokornost samo njemu, gospodaru svih svjetova. Zato na početku ove naše hutbe želim prije svega sebe i vas posjetiti na bogobojaznost koja je garancija za uspjeh na obodva svijeta. A za ovu našu hutbu i za ovu priliku ja sam planirao, inša Allah, da spomenemo nekoliko važnih stvari i važnih momenata koji se tiču naše sadašnjosti i naše budućnosti. Naime, u skladu sa temom o žrtvi na ovaj dan, želim, braćo, govoriti i spomenuti tri stvari. Prvo, želim spomenuti usamljenost ili gurbetluk islama. Zatim, žrtvovanje u ime Allaha dželle šanuhu i treći ponos koji pripada istinskim mu'minima. Mi smo, braćo, danas svjedoci da je Islam u ovom našem vremenu, bez obzira na mnošto muslimana, bez obzira na broj muslimana, pravi garib. To jest usamljenik koji je napadnut sa svih strana, a takođe i oni koji žele da svoj život usklade sa islamom i da svoj životni program naprave u skladu sa islamom, odnosno sa Allahovim propisom. Danas je islam napadnut i od zidova i od rimljana, to jest amerikanaca i evropljana i od hindusa i svih ostalih nevjernika. A pored toga njima u prilog ide, dakle onima koji napadaju islam i muslimane, Njima u prilog ide nezapamćena šutnja muslimana, odnosno većine muslimana kojima se danas braćo krv ledi u žilama kad se spomene Amerika i njena nekakva sila, odnosno tehnika, ta sila s kojom su uspjeli, uspjeli zastrašiti muslimane. Nije nam čudo što su zastrašili ostale, ali su zaista uspjeli muslimane uplašiti do te mjere do te mjere da smo do juče mogli hajde barem nekako nazivati selam jedni drugima i komotno se susresti međutim došli smo u takvo vrijeme da je skoro i to postalo nemoguće zato sam na početku spomenu bogobojaznost dakle kad se čovjek istinski ne boji samo Allaha onda Allah da da se boji svakog drugog mimo Allaha Spomenut ćemo, braćo, u okviru ovog govora o usamljenosti Islama. Usamljenost Islama i muslimana u okviru kufra koji je mnogobrojan, odnosno muslimana koji žive u moru kufra i usamljenost sljedbenika sunneta, braćo, u okviru islamskog ummeta. Allah Đelešanuhu u mnogim kuranskim ajetima nam govori da bi bili svjesni ove činjenice, da većina ljudi neće da vjeruje. Na mnogim mjestima Allah kaže u Kur'anu fa eba aktharu nas illa kufura. I većina ljudi odbija sve osim da ostane na kufru. Dakle, izabrali su kufr kao svoj put. I tako je od početka svijeta, od kako je Allah stvorio čovjeka pa do sudnjega dana. Većina ljudi odbija vjeru. Ili um, na mnogim mjestima se spominje o aktharuhum la yu'minun. Većina njih neće da vjeruju. Bez obzira koliko ti pokušavu, i koliko poslanici, ulema i daje i koliko muslimani se trudili, a danas se nažalost jako malo trude, da pozivaju ljude u vjeru, pozivaju islam, oni će ostati na svome kufru. O me treba razmišljati, braćo. I treba uvijek imati na umu. Dakle, većina ljudi će ostati na tome. Zbog toga se ne smijemo razočarati. I poslanik sallallahu alaihi ve sellem u svojim hadisima govori o tome. U jednoj predaji kaže okupljenim ashabima, da li biste vi voljeli da budete jedna četvrtina od stanovnika dženneta. Kažu, svakako ja Rasulallah. Pa onda poslanik sa selem pita, a da li biste voljeli da budete jedna trećina stanovnika dženneta? Kaj, svakako ja Rasulallah, kako da ne bismo voljeli? A onda poslanik sa selem kaže, ja se nadam da ćete vi biti jedna polovina stanovnika dženneta. Subhanallah. Pogledajte, kako je Allah stvorio Adama na pa do sudnjega dana, koliko je prošlo generacija i poslanik sa selem govori za ummet, Muhammeda sallallahu da će sačinjavati jednu polovinu stanovnika dženneta. Možete misliti koliko je dakle ljudi bilo i ostalo i umrlo na kufru. Zatim u drugoj predaji kare poslani sallallahu vi ste u odnosu na sljedbenike širka, na mušrike poput crne dlake na koži bijelog bika. Ili poput bijele dlake na koži crnog bika. Pogledajte kako poslanik sada opisuje sledbenike Islama, sledbenike upute. Govoreći o tome, dakle, da je malo ljudi onih koji hoće da se odazovu, ali su oni bitni. Oni su bitni zbog njih Allah bereket spušta. Zbog njih Allah milo spušta, jer oni pronose Allahovu istinu. Oni je slijede, oni slijede ono zbog čega je Allah Đelešanu stvorio nebesa i zemlju. I potvrđuju se kao takvi. Zatim, mi znamo koliko nas danas u ovom vremenu muslimane nazivaju teroristima, ekstremistima, fundamentalistima, konzervativcima, nazadnim ljudima i tako dalje. I gdje god na zemlji se danas desi bilo kakvo zlo, bilo kakav musibe tako snađe stanovnike zemlje, odma to pripisuju muslimane. Bez suđenja, bez dokaza, bez svjedoka, dakle pripisuju to nama. Ni židovi, ni amerikanci, ni rusi, ni četnici, ni ustaše ne nazivaju se teroristima. I ne samo to, nego jeste li vidjeli, braćo, jeste li vidjeli na onome Haškom sudu, to je farsa od suđenja, posebno kad je u pitanju najveći zločinac ovoga vremena, Milošević, kako i on se brani time da je sprečavao terorizam. I spominje imenima ljude koje je on zatvorio kao teroriste, a koje je sadašnji predsjednik Jugoslavije oslobodio i pustio i govori da se prije Amerike borio protiv terorizma, odnosno protiv islama. Pogledajte, najveći zločinac, za, za njegov zločin treba svjedok. Međutim, njemu se sudi s ciljem, vallahi je to smišljeno urađeno, da se pokaže kakve su namjere i kakvi su ciljevi nevjernika. To je jedna stvar. Druga stvar, koliko smo zaista usamljeni. U drugom hadisu koji ga prenosi Huzeife radijallahu ta'ala, a bilježi ga Buharija i Muslim, kaže, pitao je Huzeife, Allahov poslanika, rekavši, o Allahov poslaniće, mi smo bili u džahilijetu, bili smo u neznanju, u neznaboštvu, i Allah Đelešanu nas je počastio islamom. Pa hoće li posle ovoga hajra, hoće li posle ovoga dobra biti ponovo zla? Kaže, hoće. Pa ga pita Huzeife, ja Rasulallah, hoće li posle toga zla biti ponovo dobra? Kaže, hoće, ali će u njemu biti dima. Kaj, ja Rasulallah, kakav je to dim? Šta znači taj dim? Kaj, to su ljudi iz moga ummeta koji će pozivati u nešto drugo mimo moje upute. I njihova srca su poput šeitanskih srca. Pa kaže Huzaifa, ja Rasulallah, šta mi preporučuješ tada? Kad drži se džemata. A šta ako ga ne bude, ja Rasulallah? Šta ako ne bude džemata, to jest ako ne bude imama, ako ne bude halife koji će suditi po Allahovom zakonu, koji će uspostaviti šrijat na zemlji kao što ga danas nema među muslimanima, kaj drži se ostani na istini, drži se istine, makar sam živio obješen o granu drveta. I zaista, braćo, kada pogledamo ovu fitnu i ova iskušenja koja su danas našla muslimane, diljem zemaljske kugle i istinske mu'mine, dakle, čiji jedini grije što hoće Allahu vjeru, što hoće Islam, što pozivaju u šerijat i žele da se uspostavi Allahov šerijat bez kojeg nema spasa čovječanstvu na zemlji, ni na ovom, ni na budućem svijetu. Dakle, Možemo ovo uporediti, možda donekle, dakle naše je stanje slično, slično ovome stanju koje ga je poslanica da se nam upisao u hadisu. Zatim, braćo, usamljeno sredbenika sunneta u okviru ummeta, u okviru ummeta muslimansku. Ne govorim, braćo, ovdje o ljudima koji islamu samo pripadaju, koji su samo imeno muslimani, nego govorim o ljudima koji su i svojim znanjem, i svojim dijelom, i svojim životom posvjedočili i potvrdili da žele da slijedi Resula sallallahu alaihi ve sellem. O takvima govorim. Dakle, onima koji izvršavaju naredbe Allahove, koji se klonu zabrana Allahovi, onima koji žele da posluju bez kamate, onima koji žele da osnuju škole u kojima će biti islamski kućni red, onima koji žele da svoju djecu odgoju u islamu, o ženama muslimankama koje su izabrale čednost i poštenje, ne što je neko natjerao na to, nego zato što su zadovoljni s time, zato što je to izbor njihovih duša i njihovih srca, zato što je tako lijepo i što je tako dobro. Jer nije istina da muškarci muslimani čine zulum ženama na taj način što ih tjeraju na pokrivanje jer i uopšte ne tjeraju oni. Zašto ovo govorimo? Zato što se stalno to napada, a posebno danas i posebno zato u kojoj državi? U Afganistanu, a znamo kakva danas anarhija vlada poslije toga, napadaju nevjernici muslimanke, odnosno muslimane, zbog hijaba, odnosno zbog nikaba. Jesu li to muškarci, odnosno žene, naredile da neko nosi hijab ili nikab? Pa da kažemo muškarci učinili zulum ženama? Nije vallahi. Allah subhanahu wa ta'ala naredio to. Allah naredio i onda otkud nekome pravo da kaže da muškarci i muslimani čini ženama zulum, zulum radi toga. Dakle, svi ovi argumenti s te strane i potvore padaju u vodu. Zatim, istinski učenjaci, istinska ulema, koji su u svakom vremenu bili svjetiljke u tami i tminama ovog dunjaluka, ovih skupina, braćo, ovih skupina je zaista malo ovih skupina zbog koji Allah spušta svoj milost nije u istinu malo. I ovome našem je gurbetluku. I ovoj našoj usamljenosti, ono što se od nas traži, ako čitamo istinski i pravilno Kur'an i sunet poslanika sa vselem, i ako ga razumijemo, jeste da budemo i ostanemo salihi, odnosno muslihi. Da budemo dobri, u ime Allaha Đelešanuhu i da utičemo na druge da se popravi njihovo stanje. Dakle, to je naša obaveza na Dunjaluku, to je naša vazifa i naš zadatak. I zato su molili svi iskreni Allahovi robovi. Molili su Allaha da ih učini od dobrih ljudi. Pa Jusuf a.s. također garib u svome vremenu, braćo. Garib i usamljenik, ali pobjednik na kraju kao što uvijek pobjeđuju istinski bogobojazni ljudi, moli Allaha subhanahu wa ta'ala nakon što ga je postavio za vladara, nakon što ga je spasio fitni i iskušenja koja su mu pripremili bili i braća i žena koja ga je navodila na grijeh i tako dalje, moli Allaha subhanahu wa ta'ala kaže Tawaffani musliman wa lahikni bis salihin Gospodaru, usmrti me kao muslimana i pridruži me dobrim ljudima. Ibrahim a.s. također jedan od gariba od muslimana koji je bio garib u svom vaktu i koji je bio poslanik hijđri, mora je stalno da čini hijđu zbog napada od strane kjafira i on nam je primjer i o njegovu žetu ćemo govoriti. Šta kaže? Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin. Gospodaru podari mi mudrost i priključi me i pridruži me dobrim ljudima. I pitanje za nas, kada će nestati braćo ovog gurbetluka? Ove usamljenosti islama i muslimana i ovog poniženja? Odgovor je sljedeći. Prvo, kada se muslimani budu istinski žrtvovali za Allahu vjeru, kao što se Selef žrtvovao, prve generacije, to je na Dunjaluku, o čemu ćemo govoriti, i drugo, na Ahiretu, kada noga, inša Allah, smirno zakorači preko kapije dženneta i kada gospodar svjetova upita džennetlije, molim Allah da budemo mi od njih, jeste li zadovoljni sa mnom, pa će reći, gospodaru, zadovoljni smo, kako da ne budemo zadovoljni, kad si nas spasio džehennema i uveo nas svojom milošću u džennet, pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala ja sam s vama zadovoljan i nikada se na vas neću rasrditi kada je u pitanju žrtva za ovu vjeru braćo, tu lekciju trebamo naučiti prije svega od Allahovih poslanika i njihovih sedbenika, a posebno od Ibrahima alaihissalatu wassalam njegov slučaj i primjer, braćo, jeste primjer najvećeg imana. Jeste primjer bogobojaznosti i iskrenosti koja je neupitna. Iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala i spremnosti da se žrtvuje najdraže što se ima za Allah. Wallahi, muslimani kad bi samo ovom primjeru razmišljali, dovoljno bi bilo da i postakne na žrtvu za Allahu vjer. Dovoljno bi bilo da i postakne na žrtvu za Allahu i da se postigde gospodara svjetova i da se postigde ovog primjera Ibrahima alaihissalama koji je nakon što njegov narod nije htio da prihvati vjeru, nakon jasnog dokaza, a koji je to dokaz, braću? Nakon bacanja u vatru. Bačenje u vatru i Allah ga spasio. Izišao je zdrav iz vatre i ljudi nisu prihvatili. I Allah kaže, nije mu povjerovao niko, ni poslije toga, osim Lut. Samo jedan čovjek. I tada čini hijđru, odluči se da čini hijđru od takvog naroda i kaže, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ ja odlazim svome gospodaru. On će me uputiti na pravi put. I onda na tom svom putu kaže, pošto ne imao djece, Rabbi hebli mine salihim. Gospodaru podari mi čestita potomka. Čestita potomka zašto? Da mu pomogne u davi. Da mu pomogne u prenošenju Allahove vjeri. Allahove istine. I nakon što ga je Allah počastio djetetom, muškarcom, sinom Ismailom, i nakon što je on odrastu, Allah subhanahu wa ta'ala mu putem sna, jer poslanički snovi su istina, naređuje da treba svojom rukom da zakolje svoga sina. Praćo draga, nije sanjao Ibrahim da su mu vuci pojeli sina. Niti je sanjao da su ga nevjernici uhapsili i odveli negdje ili ubili zbog terorizma, zbog toga što su ga potvorili za terorizam, nego je sanjao da treba svojom desnicom da zakolje svoje dijete, plod svoga srca. Zaista kada svako od nas razmišlja o ovom događaju i postavi pred sebe tu sliku, neka izvaga koliko je spreman da žrtvuje, a koliko malo žrtvujemo za Allahu vjeru. Dakle, izvršio je Allahu naredbu bez ikakvog pogovora i pokazao i potvrdio šta znači istinski iman i šta znači istinska žrtva. Dakle, to je bilo iskušenje s kojim je Allah iskušao Ibrahim a.s. i on se potvrdio kao istinski i šestit trob Allahu, a on je za nas uzor, brać. A on je za nas uzor i Allah subhanahu wa ta'ala kaže zaista vi u Ibrahimu imate uzor. Kao u poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, moramo dobro znati, braćo, i biti svjesni toga da muslimani, da prve generacije, da Arapi od čobana nisu postali vođe tek tako, bez istinske žrtve. Nažalost, danas nije tako. Nažalost, danas muslimani učije kako treba da se žrtvuje od židova. Od židova koji su sve žrtvovali, baš onako kako su ashabi žrtvovali u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, tako danas židovi žrtvuju zbog svoje nakaradne ideje i zbog svoje vještačke tvorevine i učije muslimane kako se žrtvuje. Amerikanci i ostali kjafiri učije muslimane. A pogledajte primjera ashaba, samo ćemo namest onu dvojicu dječaka. Dvojicu dječaka na Uhud, zbog čega su izišli? Kad je pitao Abdurrahman ibn Auf, kad se raspituju za Ebu Džehla, što će vama Ebu Džehl? Zašto mi pitate za Ebu Džehla? Hoćemo da ga ubijemo, zašto? Jer on psuje Islam. On psuje poslanika, sallallahu alaihi sallam. On psuje Allaha, džallešanuhu. Dakle, pogledajte ljubomore za Allahovu vjeru i spremnosti da se žrtvuje i obračuna sa kjafrima koji to rade od strane malodobnih dječaka. Zatim, kada se proširila vijest na Uhudu da je preselio poslanik sa srlem, da je poginuo, pa ljudi pošli da bježe, nastala je panika, šta je rekao Enes ibn Nadr? Ljudima koji su bježali, kuda bježite? Pa kada preselio je poslanik, poginuo je. Pa kaže, pa šta vi čekate posle njega? Šta očekujete posle njegove smrti? Vratite se i poginite za ono za što je on poginuo. On poginuo, vi bježite. Zar ste zadovoljni s tim? Dakle, to je istinsko, istinsko razumijevanje dina i spremnosti da se žrtvuje za Allahov din. I ashabi su se jednako odazivali na poziv hajjal al džihad kao i na hajjal al sala. Isto jednako. Bilo im je slatko otići, boriti se na Allahovom putu i širiti tako vjeru, Činiti tako vjeru, mi znamo što znači džihad, ne treba objašnjavati to. Isto kao što je bilo slatko učiniti seždu i doći u mesin, zato što su razumjeli vjeru. I zato je Allah uzdigao. I nema izlaza, vallahi, nema izlaza iz ovog stanja, gurubetluka i usamljenosti i poniženja bez istinske žrtve. Allah je moćan da istog ovog trenutka kaže Islamu budi sudija na zemlji i bit će. Nema sumnje u to nimalo. Ali Allah, braćo, hoće da se preko ljudi desi ta promjena preko njegovih iskrenih robova da se desi ta promjena. I ti čovječe koji si promijenio svoju vlastitu stvarnost i unutrašnjost, ti si zadužen da promijeniš stvarnost svijeta. Stvarnost Dunjaluka onako kako su ga promijenili ashabi. Nabolje ga ne može niko promijeniti, vallahi, osim muslimani. Dakle, trudom oni koji su promijenili sami sebe, može se promijeniti stanje kompletnog svijeta. Pored žrtve, braćo, važno je spomenuti još nekoliko stvari koje je Resul sallallahu alaihi sallam ubrizgao u srca ashaba i probudio kod njih. A to su četiri temeljne stvari bez kojih nema uspjeha. Prvo je, dakle, iman, istinski iman u Allaha, zatim ponos što se pripada Islamu, treće je nada u pobjedu Islama i četvrto žrtva koji smo spomenuli. U prvom pozivu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Safi kada je bio garib, kada je bio sam, u prvom pozivu mušricima Mekke osjeća se i nada i ponos. I nada i ponos kada je došao na Safu, popeo se na Safu i rekao: "Ja ejuhan nasu kulu la ilaha illa Allah." O ljudi, recite la ilaha illallah. Ja ijuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a O ljudi, ja sam vam svima Allahov poslanik. Vjerujte u Allaha i znajte da sam ja njegov poslanik koji dolazi sa istinom. Dakle, to je poziv i poruka sadašnjosti koja je u to vrijeme bila u znaku tmine i tame širka i budućnosti koja će inšala biti ubrzo nakon toga u znaku svjetla Islama. I nagovještaj novog programa, novog zakona kojeg nije izmislio čovjek, nego ga je objavio gospodar svjetova i kojeg ne propagira običan čovjek, nego poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I to nije obična knjiga koju on drži i koju nosi i nudi ljudima, nego je to knjiga od Allaha subhanahu wa ta'ala. I njegova vojska također, oni koji sedjeli tu knjigu nisu bili obični ljudi. Nisu bili ljudi koji su uživali u slastima i strastima ka braćo, nego su bili Asabi kunal awwalun, Oni prvi koji su pretekli druge u dobru. Muhađiri i ensarije koji su sve žrtvovali na Allahovom putu i posle izvjesnog vremena zasjelo je svjetlo Islama zemljom. Dakle, nakon što je bio usamljenik, često puta mi pogrešno razumijemo ovaj hadis poslanika sa vaselem i mnoge ljude snađe očaj kad čuju za hadis bedel Islamu gariben, fe se jaudu gariben kema bedet, fe tubalil gureba. Islam je počeo sa pojedincima i vraća se pojedinci i blago pojedincima. Pa kažu li kako Islam počeo sa pojedincima? Vraća se ponovno na pojedince, dakle, muslimani vas da pojedinci. U ovome hadisu se krije velika pouka za nas i mudrost, a to je najava konačne pobjede Islam. Jer poslanik se sallam počeo sam, nakon izvjesnog vremena, ljudi u skupinama ulaze u Allahu u vjeru. Nakon toga dešava se pad, poniženje, i ponovni gurbetluk, odnosno usamljenost islama i muslimana. Zašto, braćo? Sve predispozicije imamo. Muslimani danas imaju sve predispozicije da budu ponovo vođe. Imaju islam, imaju Kur'an, imaju sunnet poslanika sa selem, kao da je živ a na začelju su karavani. Znači, zavladala je ponovo tuga i gurbetluk među muslimanima. Međutim, ne smijemo gubiti nadu. Allah subhanahu wa ta'ala poručuje i kaže وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Ne tugujte i ne žalostite se, vi ćete biti gornji. Vi ćete biti gornji kada? in kuntum mu'mini. Wallahi je samo to uslov. Ako budete mu'mini. Ako budete istinski mu'mini, vi ćete ponovo biti vladari. Čak i onda kada pomislimo, braćo, da nema izlaza. Nije problem kada se u našim dušima pojavi takva misao da nema izlaza za muslimane. Boljima od nas su dolazile takve misli. Bolji od nas su tako razmišljali. Ne zbog toga što su sumnjali u Allahu u pomoć i pobjedu. Ne. Pogledajte šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže za ashabe, za tu najbolju generaciju. Kada govori o protjerivanju židova iz Hajbera. Kaže uzvišeni, huvallazi akhraja ladina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhash ma dhanantum an yakhruju. Ma dhanantum an yakhruju. On je onaj koji je protjerao nevjernike od ehul kitabija kod prvog progonstva, ma vanentuma, ja, vi niste smatrali, u stvari vi ste mislili da neće biti protjerani. Ashabi su svojim dušama mislili da židovi neće nikad biti protjerani. Zašto? Zbog njihovog bogatstva, zbog njihove snage, zbog njihove nadmoći, tako im se činilo da neće biti protjerani. Ali je Allah Đelešanuhu dao da budu protjerani i ulio je strah u njihova srca i iznutra je razorio i oni su svojim rukama vlastitim rušili svoje nastambe zatim za koga Allah kaže da je govorio kad će Allahova pomoć pobjeda ko je to govorio hatta yakula rasulu wal ladina amanu ma mata nasrullah kad dođu iskušenja poslanik Allahu poslanik koga je Allah poslao i odabrao kaže kad će već jednom pobjeda Allahova i pomoći. Ela inna nasra Allahi karib. Zaista je Allaha pomoć blizu. Pogledajte, braćo, kad je u pitanju ova nada. Spomenut ćemo slučaj Ebu Bekra, radijallahu ta'ala. Kako su ljudi u vrijeme poslanika sa sallam ulazili u skupinama u vjeru. Tako su nakon njegove smrti u skupinama izlazili za Allahove vjere. Je Ebu Bekr je imao taj zadatak i to iskušenje da bude halifa u vremenu kada se skoro sav arapski poluotok pomurtetio. Svi su napustili islam a poznat po nježnosti, a rasplače ga mala stvar, u namazu non stop plaku. Jedan od najnježnijih ashaba, međutim, braću, u jednom danu, ovaj čovjek oprema 11 vojski da se bore protiv murteda. I skoro staje sam na jednu stranu. Čak ashabi poput Omera nisu bili za to. Ali tada istupa Ebu Bekr, kome Allah daje mudrost i znanje u tom trenutku i on šalje te vojske. I tada kad se ljudima čini da je gotovo sa islamom, da je završeno, Nakon nekoliko mjeseci, možemo slobodno kazati, ili godina, 11. iđeske godine, bitka protiv Murteda, 12. 13. i 14. iđeske godine, šta se dešava? Osvaja se Bizantija i Perzija. Padaju dvije najveće imperije toga doba. Pod zastavom La ilaha illallah, a pod vođstvom Ebu Bekra radijallahu ta'ala an. Ko je to mogao očekivati? Zatim, braćo, Salahuddin Jubi, u vrijeme kada su muslimani bili također poniženi, do dna, okuplja vojsku u ime Allaha Đelešanohu. Tada kad se protiv njega okuplja više od hiljadu vladara i vladarčića iz Evrope, da ga napadnu, da unište islam. Salahudin Ejubi okuplja muđahide, oslobađa kuc i vraća ponos muslimanima. Intansurullaha jansurkum. Ako vi pomognete Allah, on će vas pomoći. Ako budete iskreni prema Allahu, Allah će vas sigurno pomoći. I pogledajte znači osnovac na Allaha. Spomenut ćemo slučaj jedne žene, ne samo muškaraca. Žene mu'minke, čiji je muž otišao u džihad. Ona nije imala ni svoga oca, ni majke, ni njegovog oca, ni majke. Ostala je sama sa svojom djecom. Pa kad je komšiluk čuo, znate kako se to dešava kod nas? Dođu žene pa kažu, kako ćeš sama? Stoliko djeci, ko će ti donositi obskrbu? Ko će ti zarađivati i tako dalje? Ko će se brinuti o djeci? Pogledajte što odgovara ova mumin. Koja uči ne samo te žene, nego muškarce, muslimane, šta je tevakul na Allaha. Kaže, što se tiče mog muža, ja njega znam kao muža i radnika koji je donosio. A ne znam ga kao razaka, ne znam ga kao obskrbitelja. Pa ako ode muž koji je bio radnik, i donosio u kuću, ostao je razak. Ostao je gospodar svjetova. On će se brinuti. On neće izdati mu'mine. Dakle, mu'minka iskrena uči ljude, muslimane, kako treba da se osnovi na Allaha Đelešanuhu. I sigurno, za bogobojazne je na kraju pobjeda i oni zaslužuju dobro na oba dva svijeta. Zato, braćo, molimo Allaha da nas učvrsti u imanu i da poveća naš iman, da nam da ponos u islamu i sa islamom, jer u istinu se imamo čime ponositi. Kako da se ne ponosimo, braćo, sa vjerom, sa vjerom u jednog Boga sa vjerom u gospodara svjetova, dok drugi obožavaju ljude, dok drugi obožavaju stoku, dok drugi obožavaju drveće i kamenje. Muslimani obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svih svjetova, kome će se sve vratiti. I nema sumnje da će ta ideja, odnosno da će Islam povjeriti. Evo, nedavno sam dobio neznaničnu informaciju da nakon događanja u Americi, da je u Americi 30.000 ljudi primilo islam. Zašto? Zato što nema drugog izlaza, nema drugog izbora za ljude koji traže istinu osim u islamu. S druge strane, čitam sinoć, otvori jednu stranicu na internetu i čitam da u Rusiji sada već ima 3 miliona djece pubertetlija delikvenata koji čine najveće zločine i koji su teret društvu. Pa se predsjednik vlade mora obratiti pred parlamentom i staviti to kao gorući problem. 3 miliona maloljetnika koji se drogiraju, siluju, pale, kradu, plješkaju, a pored ta 3 miliona, 1 milion je zatvoren u zatvoru. I kad, tada su tek još više su počeli da se odmeću od kuća svojih, da bježe djeca, da napušte roditeljske domove, da budu domski razbojnici, kako je ovaj milion zatvoren. Pa razmišljaj sad da ih puste. Ne znaju šta će, nemaju izlaza. Nemaju izbora, nemaju odgovora na to. A vallaj, odgovor postoji. Prihvatit će ga, inša Allah. I prihvatit će ga mnogi, mnogi od Rimljana, kako je najavio poslanik sallallahu alaihi ve sellem, jer zaista samo Islam može ponuditi ljudima sreću. I molim Allaha Đelešanuhu da nam poveća nadu, njegovu milost i pobjedu, da ubrza pobjedu istine, da primi naša dobra djela, naše kurbane, naš ibadet, hađ, oni koji su otišli na hađ, da nam oprosti grehe, da nas uvede u džennet. Amin. I ja bi sa ovog častnog mjesta da vam čestitam svima ovaj bajram, ovaj blagdan. Abbalallahu minna u inkum, wa gafarallahu lana u lakum. Jazakumullahu hajr. كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثغر